بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin karatun alkur'ani mai girma yau sha biyar ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da a talatin da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas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 da injila kafin ya saukar da alqur'ani da shirya da mutum wa anzala al sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafi mai rarrabewa wa alqur'ani innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun kabeer lalle wanda suka kafi cewa ayoyin Allah suna da azaba mai girma wallahu azizun intifa Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai ɗaukan kansa Ah. kamar yadda kace Allah ta ta'ala ya faɗa a baya nan sallallahu alaihi wa sallam kitabu hudan linnasi anzala at-taurat wal injil bil haqqi fi fadda kalima bayna yadayhi wa anzala at-taurat wal injil ah wa ja'ala lakum kitaba fi al-qur'ani dumi shari'a ga mutane akwai bambanci tsakanin inda musaddiqu yake zuwa da damma da inda musaddiqan yake zuwa da fatha idan ya zo da fatha kaman can cikin azwatul baqara قل يا آل يا يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا وآمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا بأيديكم قليلا وإياي فاتقوا آه أنن تجا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما لماما بما أنزلت مصدقا لماما تجا يا أبونا مصدقا أول وجهكما ولما جاءوا كتاب من عند الله يصدق لماما وكانوا من قبل الصدق من أهل الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين آه إذا يجوا مصدقا وينعمون da gaskatawa da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da tabbacin wasan. abin da littafin suka zo da shi a cikin na manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar da shi idan ya zo bisa suku yana nufin yana mai gaskata littafin da abin da suka kuka wanda shari'a ya tabbatar wanda wanda ya tare ta haka anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musaddiqan saboda haka yana nufin wato mai gaskatawa da abin da yake ciki wanda yake nuni da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam الله لا اله الا هو الحي القيوم انزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس Watan kafin nan Allah kuma ta lafi kada saura da injila don shiriya ga mutane. Wa anzala al-Qur'an. Allah kuma ta ya amfani da al-Qur'an maimakon al-Qur'an anan. Dan mu gane cewa a saura da injilan nan ba duk abin da yake cikin su ne gaskiya ba a cikin su akwai abubuwan da ba daidai ba ne saboda littafai ne wanda wasu mutane suka tara bayan wafatin annabawan ko a ce suka rubuta sai za ka samu a cikin da labaran wafatin annabawan ma da yadda aka yi suka misali a cikin jina za ka samu labarin yadda annabi Isa aka shiga aka yi kokarin ibtiyarinsa Allah kuma ta lai ya tsira da shi ka ga ko wannan abu ne wanda babu tarka tun da su da kansu ba su san ba mun gone bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wani abu ne wanda ne rufi ta wanda ya karbi ko to Allah ba Annabi Musa za ka ga a cikin ka bayanin rasuwan Annabi Musa da abubuwan da suka faru a lokacin da rasuwan sa ka ga ya tabbatar cewa wani littafi ne wanda ba Annabi Musa ne ya kawo shi gaba ɗayan sa yake ya haka to da haka Allah subhanahu wataala da ce anzala suna kuma ya sauke littafi mai rarraba mun faɗa ce cewa idan ka al to ana magana saukan al ne daga allahul mahfuz zuwa baitul izz idan ka ga anzala ana nufin sauke shi abuwa ka ga anzala ana nufin sauke shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izz in ka ga anzala ana nufin sauke shi daga baitul izz zuwa duniya a rarrabe wato aya aya إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد wadanda suka kasu cewa ayoyin Allah suna da azaba mai girma ko mai rasa tsanani a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin dukkan wanda suka kasu cewa ayoyin Allah wato sawa'u mushrikai sawa'u ahlul kitabi inda su ake magana a nan ne sura da an shigar da su cikin wannan Allah ne da kafaru da ayatin lahi lahum azabun shadid wallahu azizun muntiqa Allah subhanahu wa ta'ala waye ne kuma ya ci faru ne da yake ke fadi duk wanda ke cikin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya rika kansa da su to abin da hakan ke haifarwa sai ake nufi ba ainihin sifan a zahirin shi in aka ce Allah mai ɗaukar banza ne ko ne ke wasu da ce in aka ce na kama ko in ka kama abin da ake nufi shi ne wane ya kama ya kama wajen da yana kai abin da ya so daga baya an kama shi suna kan malamin su an mai da kalmar zuwa asalin ma'ananta ne wallahu azizun zun tiqam watan Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai kama mutane zai bar mutum ya ta nan sa ya ta abin da ya so Allah ya kare mu in ya kama shi zai yi akayya to ba zai iya fitowa ba wallahu a'lam inna Allah la إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى وني أبايا في يمك ومن أيك الجنسة تسكين السيء تسكين سمي آه واتو وانا آية سنة أكدا سوى إن حدود ديوة في القرآن ومن ذلك بياني الله سبحانه وتعالى gaibi akwai na zamani akwai na wuri akwai gaibi na zamani shine watan abin da aka yi a zamanin da zamanin mutum ba sawa'u wanda ya gabace shi ne ko wanda bai zo masa akwai gaibi na waje shine abin da aka yi a wajen da mutum ba zai iya riskanci ba ko wani halitta ba zai iya riskanci to Allah kuma ta lana mana babu abin da yake yi wannan sunan da yake bari fa inda hu mafatul ghaib la ya'lamu ma illa hu wa ya'lamu ma fi barri wal bahri wa ma tasbihu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la rabbun wa la ya'lamu illa fi kitabin mubin kaga Allah subhanahu wa ta'ala a ran da muke wannan karatu da muka fita sawai wanda layi kan computer science sai ke shi ai sai ƙara mun karatu akan sai ta aika ga kamar mu program idan muka yi program muka sa za mu sa wani abu muna da misali password din da za mu sa to wannan password din mun muka ba wasu shi ma kowa da gurgurdan abin da ni da ne tsara program din a akwai abin da nake so wanda zai gani ya gani a cikin wanda zai gani duk abin da yake cikin shi ne wannan alhali da abu da yawa wanda ni ban bari ya sani ba ke da shi ba shi ma in ce ba na shi wanda daga nan shi zai daura ta kan wani shi shi ma zai sa na shi ma su wasu misali har a kai zuwa da ni da shi da zai yi ko na shi na, ko wani abu zan sa na wani ma fa so shi ba sai abin da nake so wani ya gani ko ya gani a ciki kowanne yana ganin kamar abin da ya sani ya fara ɗin dukkan wannan ilimi alhali shi wanda yake da bukatu da zai yi subhanahu wa ta'ala ne asalin wanda yake da sirrin komai da komai na wannan kai gudu to kamar da yanda yake a cikin wannan wallahi masalul a'la ah sura inna la la yaqwa alayhi shay'un fil ardi wala fis babu wani abu wanda yake shi yau Allah yake shi yarwa Allah subhanahu wa ta'ala wa wannan cikin kasa yake ko a cikin sama yake na'am هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الله سبحانه وتعالى يقول شيء وانت يجي صوره أبيتي هو اللي تخلقكم أسلم ما هيفان وما kaita ya sha yanke shi la ilaha illa huwa al-qadir babu abin bauta da ya ce shi shi shi ne mun zuwayi a wallahi sun yi shi ta a da duk shi wannan tsara da shi ne akan bani israila wannan shi da aka yi da aka yi da ma shi sanan da kan a cikin musa annabi isa sun ce shi allah ne al-halik wa annabi isa da ya ta zama a cikin titin a cikin mahaifan maryam alaihi assalam a lokacin da shi ma yana cikin mahaifa da shi kuma a wannan lokacin shi ne ne Allah yana kawara shi kuma sannan inda akwai wanda yake tsara da Allah subhanahu wa ta'ala cikin halitta ai da halittar ba su kamar lokacin da shi ma aliya sallallahu la fasada da abin da zai tsaya haka ba da sai a dogon wajen da shi sai wannan ke yana son shi fari ne wannan ke yana son sa ne wannan sai na son karun da zama saba'in ne a duniya ni ya zo ne sai na san kara mai zama tamanin sai zama akwai labari to Allah subhanahu wa ta'ala yake tsawara halitta yanzu Ya tsauri wani Allah yana yin abubuwa da ikon Allah amma bambancin yin Allah da yin wani to daga cikin bambancin yin Allah da yin wani shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake yi yana yin sa da shi wahdahu kowane abu kaga shi misali ba tule idan ɗauki mota in ya riga ya yi mota guda ɗaya to zai ta yin motoci ne a kan irin wannan mota ka tunka fita wani misali misali aka ce za a yi takalmi ko mace ce za ta yi misali in ta riga ta yi container din sai masa adon da sai masa to za ta zo zuwa flower ne a cikin cake irin wannan exactly suna fitowa ko halittar Allah wani makhluki shi kadai to gaban yake da kowa da Allah ya halitta na farko kuma har Allah ya halitta na ce ba za a ƙara maimaita irin sa ba kowa shi kaɗai ne ina kinsa daban ne an cike na halitta daban ne komai nasa daban ne shi kadai ne ko za a ce cewa a misali al-government ya wuya ko a wannan company na kowane mutum ya sha bamban da na wani ko ko alamomin ido da dai sauransu wanda ake iya rasu kenan banda su abubuwa ba iyaka ne wanda kowane halitta mun taba faɗa cewa kare Allah subhanahu wa ta'ala ya abuta shi wata hafa inda za ka sanya mutane dubu a waje ko dubu ɗari to zai iya bambanta warin ko ƙanshin kowanne daga cikin wannan mutanen da ɗan uwansa kowanne yana da ƙarfi daban da na ɗan uwansa kuma shi zai iya ganewa ya bambanta to kaga amma ni shi daga kai ba dole mu san wannan ba to haka dai bambance bambance kowanne dan adam da Allah ya nufe shi haka kowanne dabba haka kowanne tsuntsu haka kowanne daga cikin halittar Allah har kiyashi kowanne ne shi wajibi ne shi kada ake yi ba a kan ba ba an yi samfin ba ne aka rika buga sauran a kan irin wannan to da ga wannan shi ne daga cikin ajaibin tafsirin Allah sai ta ake yusabbirukum fil arham sai ta ya shawo Kowanne Allah ta ta'ala ya kawara shi yanda yake so kuma ya bambanta da tafsirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani la ilaha illa huwa al-azizul hakim lallai wanda yake wannan yake sawara bayi kowanne tun farkon halitta har na ɗewan ƙasa kowanne kuma da ke zuwa da yi ba abin bautawa da gaskiya sai shi da huwar abin da shi malalle shi ne mu mabuwayi kuma ne shi ko akan aikata dukkan abin da yake سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لهن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم غير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاجدا إلا الله والرافقون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إلا الباب هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات المسلمات من الكتاب وأخر من الكتاب أما الذين في قلوبهم زيد فإذا يؤمنون ما لهم عليهم في الشرك وانتقاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات السماء الله سبحانه وتعالى في يسمون ليكتب من القرآن الكافي في آية مبينة آه ظلمة مكتبة إن قوة الكتاب وقوة الكتاب sannan akwai wasu masu kamar kamar kamar kamar ne ya haka masu shi da yusarwa a zafirin kasarsa ba amma da dina ce ta yi sai amma wanda a cikin zukatan akwai karkata da ya karfi inda ma ta ba da ne ba ku cikin jiwa ke ba da sai su ka jin abin da yake da wannan ko hadin yake da yusarwa ba a cikin saboda ne cikin ko ba a ta'awuni saboda kuma kokarin sai sun yi وما يعلم تأويله إلا الله من هذه باب يكون تأويل من كرم آيات في الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فكما wanda suka masu tafiya cikin ilimi suna cewa mun imani da shi duka daga wajen ubangiji وما يذكر إلا أولو الألباب باب ما تقوى تقوى كما أفتاهم كله wannan ayar tana magana a cikin matsalan alqur'ani ne kuma wallahi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun minhu wannan alqur'ani akwai ayoyin da suke bayyanannu ilmi karatu wanda ya san addini da tsallarar da sun kai ko sun san alqur'ani ko da larabe da kalima ta larabci take shi ne zai gane kuma amma da tafawu da kinci ke gaggadon mutane a cikin wannan gani akwai kuma ayoyi da ba bayyana su gaba suna da ilo utarwa ko ko ba za a iya rikin su ko ma'anar da suke nufi da sauri ba wani babban malami a Muhammad Abba da Ibn Ashur ya rarraba irin waɗannan ayoyi masu gudarwa na kashi goma hawa hawa a ah. malamai suka ce ayoyin da suka bayyane su Allah kuma ta'ala ya sauke mana su ne dan shari'a dan ibada dan yi aiki su kuma ayoyin da suka ba bayyane mu ba ba san da gudan ibada an san da suke da mu gaskata su kawai dan imani da su ne yadda kawai suke da tsawa a ba su sun ji ko da ba mu gane ba domin da su ake gwada imanin bisa waɗancan na aiki waɗannan kuma malamai da ke da duk ayoyi za su zama bayyararru ko ko sai mutum abin da ya gane sannan zai zo to zai zama ganewan ka kake wa ibada ba ubangijin ganewan ba ko shi kuma Allah yana son ka bauta masa ne ba ka bauta wa abin da kai ka gane sai yadda to wannan abin akwai hikima a ciki to wannan abin sai ka yadda ba ma'ananta azumi akwai ana samun lafiya ana kona abubuwa kaza haka da irin wannan saboda haka to gari ne azumi to kaga wannan mutum yana azumi ne ba dan biyayya ga Allah cewa Allah ya ce ayi azumi ba kawai kaga Allah kuma wataala yana son a masa biyayya sai ya zo da irin waɗannan ayoyin wanda suke ba bayyana ba wanda kawai biyayya ake so shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hunna ummul kitabi a zahiri a zahiri karatu inda ba cikin Qur'ani ba ana bukan haka ce a huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun to ana bukan sai a ce hunna ummahatul kitabi ayatun muhkamatun ayoyi wanda suke kamar da yanzu to sai ce wannan umma hatu kitabi ko amma sai Allah ya ce wannan ummul kitabi saboda mene saboda ba wai ayoyin ne ko wata irin ummul kitabi ne a'a su ne gaba ɗaya in suka taru sun zama ummul kitabi wato sai sun dukkan abin da Al-Qur'ani yake karantarwa wajen gwajin zaɓen Allah zuwa tsala ta annabi Isa da Maryam wajen annabna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabbikum basu qararin wahyi kaga da annabna Maryam wa ummuhu ayatan ba ayatai ne ba ayatan mun sanya kan Maryam da mahaifiyarta aya saboda ni saboda wannan ayar ba tana cikin annabi Isa shi kadai bane ba tana cikin Maryam ita kadai bane tana cikin su ne tare maryamu ba miji ta haifi isa ɗa ba uba ko ba namiji ta haifi isa ɗa ba baba to kaga ayar tana cikin taruwan su ne su biyu sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Allah na maryama inna ni ayatan ba وهذا عن ما والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منك ما كن قلنا أكثر كتاب فرد مجموع أن تري فلن ننسى الكتاب قلنا آيوي دبعنا الكتاب توصل لكم كل كتاب فمن جاء شيئا نسيتي آية من من يجين عينه أبين جاء القرآن يكي سوى كبيعك بايل كما أبين وكتين كنا أما كنا دبعنا رسو كنا أزوى تجاو كم من من يجين وكتاب ko ta alqur'ani wani wuri zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alqur'ani cikin shi bayyanan ne wani wuri kuma da ya ce duka qur'ani muka tabi a ce Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan kitaban mutashabihan to wani wuri kuma kitaban ko hukumat ayatuhu kuma fusilat min ladun hakimin khabir kaga kitabun to ɗauki man aya mai kuma sun tsere cikin lado a cikin hadis kaga wato haka alƙur'ani yake wato malamai suka abin da yake nufi a nan saboda ummul kitabi da su kofar kitabi hakke duk suna taruwa a cikin abu ɗaya wannan din so da a zahiri kamar sun fita daga shi wannan hanyar babba ko kuma kansa za mu taru sura kitabar kitabi hakke wanda ja abu kitabi ana da ne kama da juna wato akwai kama tsakanin ayoyinsa amma kuma kowanne daban da kowanne wallahu a'lam والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات السماوات إن أم الكتاب قول متشابهة قال ما يكون سبب أن تنوع كم يأتي من كتاب متشابهة فمن لم يأتي أن قالوا محصور هل يأتي أن من ذلك الله مكان أقول لم يستطيع أن تبدأ أن تبدأ أن تبدأ أن تبدأ الله سبحانه وتعالى يأتي مدنة أجنة ذاتي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور هذا انا ياتيهم الله في ظلل من الغمام هذا شيء da ke kawai saddaqna wa amanna amma me wannan ayan take nufi hankalin dan adam ba zai iya kaiwa zuwa ga wannan ba la yarfa ila asrar samawati ko wata ce ko kuma duka ayoyin ifa ko ko duka dai ayoyi wanda a zahirin su za ka nan yayin da za ka haɗa kamar yadda wani ya taɓa zuwa ya kai na Abdullahi ma Abbasin ko yake cikin a cikin Al-Qur'ani yana ganin wasu ayoyi ba ya gane abin da yake yi ne ne yace wani lokaci sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutanen ran da kiyama mutane da za su tambaye ne فلا انقاذ بينهم يوم الدين ولا فلا يتحاحبون فقط بيع عن الله سبحانه وتعالى جنا تنبيه أنا قد يصيرهم سنا تنبيه عن الله سبحانه وتعالى جنا جاء من الشيوان ولا تجيء وحتى كي يرجع أبدا أكثر من دين رافض بارحمه آه ولا يذكرون الله حديثا ko la yasmin Allah hadisa wani sai da Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa za su zo suna karya su malanta sun su kuma su da an kawo wallahi rabbina ma kunna musrifina kaga ana an ce la yasmin Allah hadisa nan kuma an da wallahi rabbina ma kunna musrifina to haka Abdullahi bin Abbas ya warware masa wannan ayoyi da mawaqi din da kowanne yake a wannan kudi haka yake faruwa a ba su wa Allah magana lokacin da yake gaɓoɓin da yake magana ne na kansu suna kokarin wa Allah magana lokacin da halittar su ne zai kokari ne karya da farko suna ganin za su iya karya sai Allah kuma ta ya sa gaɓoɓin su ki rika magana a maimakon sai su karyata su to saboda haka dai duka wannan abubuwa ne wanda sai an mai shi zuwa ga ma'abuta ilimi ake gana ne da ilimi ko suka ce a abin da ake nufi kawai da mutu sabi har su irin al-islam kawai da kuma sunan al-islam al-islam wa al-islam wa al-islam wa haka irin waɗannan an ta kaya an ta da abin da suke nufi waɗanda yake kamar yadda muka sani an sa saɓani a kan yake wannan abu dai akwai ayoyi da ta jihar da suke da ba الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ولن تجد أكثر su kai karkata da yawa daga malamai sun fita kan abin da ake nufi da waɗannan waɗanda a cikin su akai karkata shine al a ah, Abu Umama da fasada da wasu da cikin malamai sun faɗi wannan a cewan hawarin Allah manzon Allah Allah subhanahu wataala yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi sun hawarin da abubuwan da suke amma dai mafi yawan malamai sun ta kan kawai duk mutumin da yake lallaye maganar Allah subhanahu wa ta'ala yake saka yake shiga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai Kuma yake ke shiga bai san ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ba san fada abin da Allah ya rufa ba ko ko ba da ijtihadi da malamai suka haji na bawazitul ijtihad wanda ko ko bawazitul ta'wili wanda ake amfani da su dan a gane manufan nafsi ba yanzu kawai kai kira shi ya fassara alqur'ani da karranci ko da abin da kawai dan ya koyi da tafsirin batini ya da nan ko da da tafsirin batini da makamantan wannan shi ya ci da tafsirin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu amma alladheena shi ne irin mutumin da yake wata rana garin Madina ko yana yana irin wannan fassara da su na Umar yana Madina da ya kai sama cikin kadar sai na Umar ya same shi ya dinga ya sa aka haske masa kansa ya dinga masa bulala akai ya ce gobe ya dawo dinga masa har dai bayan kwana uku ana masa ya ce wallahi abin ne cikin kan ya fita <laughs> in ma wani shekan ne kake duka to shekanin ya fita yanzu ba shi to wannan abin da nake yake shi na wasu wasu da kokon dole kanka a cikin ayoyin Allah yanzu a ah, babu wannan Allah ya bi kai kare ala kulli halin dai ba a san kauci cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da kokarin kara wani kaji da wani kaji idan mutum abin da bai sani ba da kawai da sani zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ko zuwa ga wanda suka sani فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء وابتغاء وتلك وإقامة السنة الأمة كما kokarin tawili shi ba da gaskiya ba domin tawili da gaskiya abu ne mai asali amma tawili ba da gaskiya ba shine abin da ba a so ba dan zama ina tawili a ba abin da Allah ya yi wala ya alam tawila da Allah ba wanda ya san tawili ko sai Allah anan warrafi hunne bil ilmi malamin ne ba wanda sai warrafi hunne din shi wa wata kana da kuma wanda suke yi sami tabuwa da gurbi ilmi suka ce a'a warrasikuna fi ilmi istijari watan su masu tafiya cikin ilimi suna cewa amanna bihi kullu min indi rabbina watan mun imani da shi duk da wajen ubangiji yi, za su kokarin kassarawa ko su fuskani mafi yau, malamai suka ce a'a ai ka zai yi a kenan saboda na ɗaya dai warrasikuna fi ilmi tunda Allah ya ce su warrasikuna fi ilmi wancan da yake na farko malamai da yawa a ga da Imam Malik ai ta biya fara biya ce Imam Malik ya ce a wadannan ayoyi ba wanda ya san ma'anar ce Allah a rasulun bil ilmi a muke mu kamun kam to da ne abin da ake fata mai ya muke ta ji ne ba wanda ya san ma'anar ce Allah haka dai mutum da wasu malamai ce abin da ake nufi da kanka shi abin da ya ga wannan halakin da muke sauran kuma duk abin da Allah ya yi da tsara wanda ya fito daga alam wanda ya fito daga alam da kuke da sauran awali mun magana a wata karatu wani karatu a baya kan dukkan duniyoyi sabanin duniyar nan da muke ciki da abubuwan da suke cikin duk suna cikin ke cikin dan adam to wannan duk suna cikin mutu sabe cikin saboda cikin abin da kwakwalwar mutum ba zai gane kuma dai abubuwan suna nan suna ƙara bayyana yanzu in ka cikin cikin fannin ilimi daban-daban suna shiga cikin alƙur'ani suna turo mabambantan ilmoma masu cikin ƙwarai wanda yake duk a da ba a san su ba wani na cikin abin da malamai suka ce shi ma yana cikin da yake nufi da mutu sabe. Wasu malamai da ke a inda ake nufin والراسخون في العلم كما تسل domin kalmar guda ne na farko suka ce ba wata aya a cikin alkur'ani wanda malaman tafsiri ba su kokarin fassarawa ba wani mai fassara alkur'ani da yake zuwa wajen aya zai fassara zai ce Allahu alaihi wa sallam sai ayan da yazo in ba wannan kawatu suwar kun ba kuma wasu ne sun fassara sannan sai Allahu alaihi wa sallam sai ya ce kila ana nufin kaza shi, da ana nufin kaza shi, da ana nufin kaza ne sai Allah shi ne mafi sani amma duk sauran ayoyin alƙur'ani har ayoyin tufafin da sauran su duk malaman sun zo suna bayani sura ta ga ashe sun sani kenan ko dan da ba sani ba da ba za su bayani ba bayanin idan misali mutum a ayoyin fasi tafsiri yake yi zai yi bayani sai yi da ake shi shine kaza amma ya yi ta Allah ne mafi kai ko idan mutum kuma ya da su ba su sai sai a wannan ba zahirin ta ake nufi ba ana nuna abin da ya dacewa da wayar Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda kuma kika dai mazabobi ne na mazabata ingantattu dan haka suka ce kun ka koma da mai ko wata aya da suke da suke bayani to ya nuna sun sani dalilin su na biyu sai da ce malamai sun sani suka ce in aka lura da siyakin aya Allah subhanahu ta'ala ya bambanta nau'o'in abu guda biyu yace wanda ya anzala alayhi tawil ayatul muhkamatun hunna ummul kitab akai ayoyi bayyana wannan ayoyi bayyana su kamar su ne ummul kitab su wannan kowa ya to duk da aka ce warrasu sun da cikin ya nuna suna da wata majiya suna da wani abu da suka bambanta da wanda suka san wancan waɗanda su ne hukumar kitabi Da in ba aka wato ne ne bambancin arrasu da kuma cikin da wanda suka san kuma aya ayatun nan kamata wannan hukumar kitabi wanda kowa da kowa ya san to ne duk da aka bambanta to ya nuna ayatun nan kamata kowa da kowa ya da kuma sun da cikin ne kadai suka san متشابهة والله أعلم دي من يجد مسألة من الصعبان سورة سنن سنن الله سورة هل ينسو أمر الله سبحانه وتعالى سنن أبيجا يسمي وانت باي وستنى أبيجا الله يحط إذن إبادة يسنش أنا صعبان نفسه ana samun saɓani saboda shi ma akwai abin da yake tafsir filala ne akwai abin da zanni ne abin da yake tafsir dilala babu sabani abin da yake zanni dilala kan malaman suna saɓani amma duk wanda yana cikin mutum bai tsere da cikin mutum ba domin wannan saɓani saɓani ne da yin ruwa da shari'a da kuma yalwata wa bayi a cikin ibada a sami wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza domin bayi su sami yalwa cikin ibada zai zama duk inda ka samu kanka kana da wani uzuri kila ko wani kauli daga cikin malamai wanda ya fahimci wannan nassin a wannan fahimtar da za ka dogara da fahimtar ka ka gina ibadan ka kai wallahu a'lam a wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma sallama min qira'ati sunnati wa qira'ati tawil ma ya'lamu tawilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب babu wanda suke makarantuwa babu wanda suke fahimta me ya kamata ina ya kamata a da komi da cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala sai ma'abuta hankula sai ma'abuta hankula wato ma'abuta hankula a nan ba ana nufin mutumin da ya zama da hankalinsa a kan nasu ba ana nufin mutumin da ya gane cewa ya miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala hankalinsa Allah subhanahu wa ta'ala in ya saukar da abu to nan ne hikima take to shi ne ma abu sun hankali Babu mutum da Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da abu ya fara kokarin cewa wannan abu ba hikima a Allah subhanahu wa ta'ala zai fara ya fara da kuma kawai ayyuwa ma to sai sai ya ga ayi Da jaza'an bima kasaba na kala min Allah yace ya da ai abu ta ana so ai sana'a kuma an ce ai da hannun da sana'a ne amma yin tani wa ala duba mai tani ka kai to a duk da ke sani ka a cin mutunci ba ya yi umarni da a yanke hannu dan a yanke ba, ya yi umarni da a yanke hannu dan a ji tsoron yanke hannu a cikin ba ya yi umarni da a jefa mai guna don a kama masu zina ana jefe su bane ya yi tunani da a jefe mai zina ne don a ji tsoron aikata jina don tsoron jifa sai za malaman suka ce kuma gaskiya ne tun daga farkon musulunci tun daga farkon musulunci har yau waɗanda duk aka jefe saboda jina tun daga zuwan manzan Allah har yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu wanda duk aka kefe duk aka yi masa haƙƙin su na gaba ɗaya ba su kai yawan mutanen da a rana ɗaya a rana ɗaya a duniyar yau mota ke tafiya mota ta ɗaya wanda sauran abubuwan ba su mota ta ɗaya wanda take tafiya a rana ɗaya a duniya sun fi yawan duka waɗanda aka yi wa haƙƙi a musulunci saboda gina ba sai ba ture da ya tsere mota ya zama barbarin ba ya zama ya zo da abin da yake alaka dan haka a daina shiga mota ko da yake cikin sama ya zo da alaka dan haka a daina shiga to a rana ɗaya ta halaka yin adadin mutanen da sun yi gaba sai mutanen da aka taɓa wa hajji tun daga jiya ga Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne duka wanda aka yi wa hannu a duniya daga jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau saboda tata da kuke yawan mutanen da a rana ɗaya mota take tawa halitta sai da shigar musu da hannu sai da shigar musu da kafafu a accident ila a mota ɗaya ko biyu ma in ka gano manyan lafiyar da suka cika inda ita ka lissa ba duk wanda aka yi cewa hannu saboda tata sai ka gano lafiyar da goma ko biyar ila da sun asarar asarar jikin da aka yi a cikin su ya ji wa cika saboda haka ba shari'ar na ko da wannan hukunci saboda haka da kullum ai an ta ta ke ana yin hannu kamar za ka samu inda ake da wannan hadisi shine mafi karancin inda ake yin haka kuma har mutum zai yi ta ta ba bako ne wanda kuma bai zo kan hukuncin bane sai yasa ya je ya aikata da zuwa sanin fata bayan bai san hukuncin ba sai san abin da zai rike jijiyar shi na a ah, na na na na na wulaƙanta da kaskanci bayan wannan kafin dan haka dai abin da ake nema ne bawa ya zama duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce to ku dai kuma kina cikin wannan fara kan ko da ba gani ba ko da ba gani ba to lalle ne na cikin da kuma na yarda a wajen Allah wannan shine ma hankali ko da ko mutane na kiran su ma'aikata irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikirin Allah har ake musu ma'aikata ko kaga a ce zikirin Allah har ake musu ma'aikata ko a wani mutum Allah kuma wanda ya ce su a ne ilmin albani ko ta Allah ne yake yin Allah qiyamun wa qu'udan wa ala وما يذكر بالله إلا الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ma'ana dai ma'abuta yawan ambaton Allah ma'abuta yawan suna Allah kada za a dinga kaman wawaye su ne masu hankali in ya zama sun kawwaza wa Allah komai na su ba su amfani da rinjini idan Allah ne su ba subhanahu wa ta'ala yake ba su cewa aikin kadannan zai ke zuwa da illa ko kadannan Allah ya hana ba ka ba ba ruwan ka da wani amfani ne da zai iya haifarwa ko ko wani abin da zai ke dawo maka Allahu a'lam a ah, saboda yanayin lokaci za mu haƙura da insha Allah a ya zo na ce ya zo mana dole a insha Allah sai da tafiya ta sama ne sai da gida mana da insha Allah zuwa Morocco kuma daga zuwa Umar insha Allah ဒီအလိုက်ပါဒီဒီရဲ့ကံကြီးရောက်တယ်အလိုက်ပါဒီဒီကျတဲ့အားအချင်းဒီလိုသာမလေးဒီအလိုက်ကိုဒီလိုပြန်ပြန်အလိုက်နာတော့တာနာဒန်ကဒီလိုလောက်လိုက်တာလမ်းဆက်အဲဒီဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ရောက်နေတဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ da ya shi da a farko da yara a gidan mijin da farko da yara a gidan mijin da farko yaran suna da gadar ta yaran ta ne dukan su ta sai da ta ba wani tsakanin su cikin yaran a ah. tambayan sa anan tunda ba jihadi bane da kafin shugabanin musulunci mutanen da da je sojoji ko ɗan sanda da annabi a cikin sojoji wajen yi wa ƙasa aiki a Allah suka je su aka yi su sun tafi da niyya ne mai kyau don kare kasansu da fara addini da wakara da umma a fi a ne da ya dan ko fa Allah da sauransu Allah zai tafi su da tashin kiyama kan niyoyinsu da mutum ya fara neman falalar sallan jauki tare da ikama a kaloli arba'in a jere idan ka fiya ikama ya zai yi zai yi kasarori ko zai cika sallah a jami idan ki idan ka gudu zuciyar kallolin da ya fara a'a zai yi kasarori ne. Saboda Allah a nan kuma ya fi son ka yi masa kasarori sai ka yi kasarori ran da kuma Allah ya sa ka dawo sai ka shiga Allah ba zai hana ka wancan ladan ka a to inna Allah ya yi kasarori kama da kuma a bayan mutum ya yi sallar rakatai ta gida a cikin gida shi ya masallaci sai zai yi masjid ko da zai yi ba a da yawa kun ta kan mutum zai yi masjid ko da zai yi masjid ibada ce ne kamar can. da yawa kun ta kan mutum zai yi ba saboda babu sallah tsakanin rakatai ta cikin sallah ba wani na tambayan hukuncin mutum ya yi salatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kowa daga malamai suna samun ko babu a ah, wato mutum ya salati ne ya kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da wani abu wanda ya saba ba babu komai har a ah, Sheikh Nasruddin Albani na ya wannan cikin salatin da yake shi ma kai a kan cewa kawai babu komai ba ya kawo magana malamin Najeriya na cewa salatin da kuma da za ta rantsuwa za da ya fi kowane salati salatin ma ne za ta yi ba salatin da manzon Allah ya yi ba salatin da ma misali ya kawo shi za ta yi kullum da farar za wata salatin da ya kawo shi dan su suke kuma an da yawa har a ƙarshen ke cewa wani malami kuma ya ce wannan magana ba daidai ba ne salatin da ya kawo yace shi kuma kafin jini albani ba bada amsa Ya ce wannan amsa na wannan malamin na daidai ba ne domin in dai ana maganar kalala ne to ba wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul islamiyya in maganar kalala ake ba wani saboda haka cewa salatul islamiyya shi ma kaje ne da Allah shi ya ce shi kuma ana maganar ma'ana ne wato wanne da ke kuma ana mafi girma yake ce wannan salatu na kullum ma da fara hujja korona ko ba kala an ci ne ba mun ta ji in sun salati da ana min girma wannan da yake bayanin sani shi ne kafin salatu salatu wani na tambaya a kan mutum da yake da azumi yana da ladan ya azumi to na ga idan ba mutum ne yake da azumi Allah zai ba su ladan sa a duniya wannan yana tambayar wata matsala ce a malikiya a sami kauje hudu wai suna nan da yawa ana da kile yana da mallan da kuma an wala mutum ma ne mallan da kuma an wala mutum ma ba su da ya yi ne ba kan ne ya yi ne kuma kala malikin da ya yi wa kaza da kaza amma da yake cikin da maliki ma da mata da take kuma zalun maliki ne dinan akwai mazhabin malikiyyar Iraq akwai mazhabin malikiyyar Misra akwai mazhabin malikiyyar Kudu wannan kowanne yana da irin fatoyi a bayan wajen da kabiloji da suke gina kuwansu a kai wanda dai magana ce mai fadi wannan a zai yi shi yi wannan mazhaba mazhaba duk abin na mazhaban annabi da yawa suna yin wani tambayan da yawa da annabi abin da sai ba tawo na da mazhaba ana cikin abin da malam wani ya fahimta daga maganar manzon Allah ko abin da malam wani ya fahimta daga maganar Allah shi ake nufi da mazhaba abin da malam wani ya fahimta daga maganar Allah ko abin da malam wani ya fahimta daga maganar manzon Allah to ba za ka taba iya fita daga fahimtar wani malami ba sai dai za ka yi da fahimta to dukkan mutum da kaga da shi to shine mazhaban wannan malami ma'ana yanda ya fahimci wannan nasu yanda ya fahimci wannan hukunci saboda ya hada wancan ayar da wancan ayar da wancan hadisin ya fitar da wancan hukunci to da ka sai ya fahimci matsalar kaza to sai kuma da wani a sai a bari a fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ba ka san wanne daga cikin maganar manzon Allah zaki dauka wani lokaci a cikin za ku zo dukkan inganta kuma daban-daban misali wani dabba ne yan shi wajen lalle ya filada Imam Malik sai ce yanka rago ya filada saboda shi ne sai rago manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi sai ce yanka rago ya filada saboda ne kar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk mutum da ya wanka ranar juma'a ya zo masallacin juma'a a sa'ar farko kamar ya yi lalle ne da rago wanda yayi a sa'a na biyu kuma yayi daidai ne da sa wanda yayi a sa'a na uku kuma yayi daidai ne da rago wanda yayi a sa'a na uku kuma yayi daidai ne da kaza wanda yayi a sa'a na biyar kuma yayi daidai da kai to kaga kan ma karra da bai da kaga shi in ha da wannan to ai wanda ya lalle da wanda zuwa sa'a a da ya ji wanda zuwa ta a ne to wannan ne gaskiya wannan ne mare gaskiya ko wani ne gaskiya da mara gaskiya duk ijtihadi ne kuma ko yana da hujja mai karfi eh wani ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani zai ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yace ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yace ce kuma shi wanda ya rota yi bayan da ya yi ba Abu Hanifa sai a rota yi zai ce ce na shi amma wanda ya rota yi shi da ya yi أبو هريرة قال ويسا حديثي إذا ولد a في إناء عاجل فليبتله طبعا إذا هن بالتراب أما تسمى بكتي يجي ويجي Idan ka aiki da hadisin da shi da kansa yake yi tare ko haka akwai wani illa ne cikin hadisi shi sa shi yake wani wato Sura da yake ba za aiki da wannan Ko haka dai matsalolin ba abin da ke gina daga wanda akan san ransa duka kan alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ta ba misali a cikin aya hurman alaihi ko أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم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 ba mujarradin akadi ba kuma Imam Malik sai ya ce uwa ta tana haramta daga akadi da uwa a uwa tana haramta daga akadi da ɗa amma ta ba ta haramta sai an yi jikuni da uwarta ina hujjar Imam Malik yake da yana Allah ya jero wajen da ya haramta yake wa ahadu misali kira da sun zama misali kun da an daura aure ta zama matarka kira ko ta ta haramta wara amma ita kuma ya wara ba ina kuma lati fi wujuhikum min da lati dakhaltu bihinna mu sai an shiga da uwar kun an yi zina bi al-aqdu ala al-banat yuharrimu al-ummahat wa tukunu bi ummahat yuharrimu al-banat mu sai an yi da kudi da dukan nan ƴaƴan za su haramta haka Allah yake imam shafi yake a'a ba haka Allah yake ai abin da Allah yake wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum kida na aharan ta waɗannan biyu nisaikum allati da halkum bidinna ina fata an fahimta da ummahatin tarihin din da rabar su kun din to min yaqatukum allati da halqu jibinna sai da duka sai an yi duku dan haka min yaqatukum allati da halqu jibinna yana asar min duka dunyan ne wa ummahatin tarihin wa rabar su kun allati su ne to wani ne ne ne wani kowa ya yi istihadi ne gurgudun ganiyar ka kuma duk aya ta dogara da ita suka kafa hujja to irin wannan za a cewa ne mafi yawan shi ne mafi yawan alqur'ani ko masu kuma labar jafariya suka ce ba da sai an wanke kafa ba ta ban kafa ake yi yi hujja su an ka hujja ko kuma arjulakum wa arjulakum ila ta'ala ahli sunna wal jama'a gaba ɗaya mazhabobin ahli sunna gaba ɗayan ka ce a ah, dole sai an yi gaba dukkan kufa baya cikin wannan aya yana cikin hadisin wailin lil aqabi minan nar ko mutanen da suka wanke kaba ba ma shafawa ba amma suka bar injiyar kaban suke cewa ko oh, da lum'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wailin lil aqabi minan nar suka ce kaga da a ce shafan kaba zai wadatar ba ai da ba za a ce wani bid'a to haka dai kowanne ijtihadi yake yi da shirin ijtanta daga Qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira kan ce ka ji mazhaban ta ka ji ta ka ji fatawansa yanda wannan matsala ka ji irin ta shine mafi saukin ma'anar mazhaban da haka in ka ai da za ka bi mazhaban kowa ba to a cikin za ku bin mazhaban malamin kai dan to da sai wani ya koya mana sai zama shi wannan malamin na kuma shi malamin na ya ce maka na bin mazhaban nan malami ko sura ga da wannan shi a ina tambayin sabadin zaman takaba a ba za a kalliya ba ba za a fita ba za a zauna a waje daya ba san je gidan auren da za su kuma ba su kalliya tsawon waɗannan kwanakin ba za su dinga shiga na kalliya da za su kai ke wani da makamancin matar ta ɗauki suke cikin azumi kuma muna amai Allah ya ba ta lafiya azumi sai na mutum ne yake ce azumi bayan azumin Ramadan ya ce za a iya goyi niyyar kafara cikin azumin ramadan to bin gane abin da yake nufi don yana nufin azumin ramadan ya zama kuma cikin azumin kafara a amma yana nufin da an gama ramadan ya daura da azumin kafara cikin wajibi shi ranar sallah ma ba zai yi sallah da an ga wata kawai zai daura da azumi duk an hana azumi ranar sallah amma ban da saboda shi yana da ibada da yake ramawa na kafara kuma a jere Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ramawa wani ya ce yana kaunar wani ya zo ba mai sama da ake ci zai ba da kuɗi na bana sai shi nawa za a ba da haka akwai laifi ko da babu laifi akwai rashin lafiya rashin kyautatawa ana barin halal duniya ko ko da ba za a iya cewa haramun ne akwai rashin lafiya amma da mai da Qur'ani shi ne shi ne shi ne shi ne shi shi shi idan ya zama haka sai ya zama ayat da shi za a riga da yawa abin da yake ko wanda ya ba da shi da yawa sai ya zama in ya fara a nan wasu da shi su da shi da shi da wani su ya yi shi Allah ya kare ka mutane ne ko kana yake ko suna tsoyi kuma ga wata ramadan sai ya ajiye azumin da wahalar da ya da malamai suna ne sai ya ajiye dan ba zai iya sai ne ba أي يقلب العلم أن يعني يرى ما من الناس يكون عن الناس يكون عن وهذا شيء ولكن كان عشان شيء جديد أنت حرام ومن ذاك مروان المنكر مثلا عنه duk abin da zan fari akan wannan matsalar na riga na faɗa ba na san zama zama kawai ina buɗe dukkan abubuwa guda kawai shi ba ba zan iya buɗe da kuma shari'a da kuma shari'a da kuma a matsaloli ana duba su ne da abubuwa da yawa da izurka da yawa menene illa menene amfani idan an aikata wannan abin idan ba aikata ba me ne illan da zai dawo wa al'ummar musulmi a wajen al'umma kuma kun da gaskiya ko da malamai ne za su zauna tare da mutane da kalbi sai har su kai zuwa dan illa ne sannan bayan haka mu kamar a Najeriya tunda an yi rakon a Najeriya ba ma cikin irin wannan kafin domin abubuwa da yawa idan musulmai suka so a yi musu za a yi ba su so a yi musu bane da da so na gaskiya ba su da azuma sadika amma in sun so a yi musu alhamdulillah musulmai suna da majority a Najeriya in sun so kuma tsarin yana da demokrafiya saboda haka abubuwa da yawa in sun so a yi musu da hanyar da ya kamata za su zuwa ga yanzu duk bombin nan da ake ai kafin a yi da ba a yi muhawala an ko musulmai da suke shiga suke kokari har aka kai zuwa suka zuwa gare shi da an ta tsayawa ba za a yi ba ai da ba a kawo shi da kawo haka sauran abubuwa da yawa su gaba da muhawala zuwa ne tabbatar amma dai na faɗa cewa sai mutane suna zaune a kasan da ba na musulunci ba ko ko musulmi da wanda ba musulmi ba akwai fatawa ta halar ya sa shi kuma abu sallan kan su ne amma dai muhimmin abu shi za a duba maslahan abin da cutan abin kuma za a kaddamar da gani na maslaha a kan gani da ake ba da ba da wani na tambayar ne a cikin a cikin sahabbai wasu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tsarin shi ba sun sa da kuma masa wata sallallahu alaihi wasallam إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى آية صدقة ومن قصد الله بسمعنا سمعنا عن ذلك الحديث أبي بن زبير يقول بيته هو ابن زبير ya tambaye da ko ke ta inna la nara bilala inna bilala inna bilala kuma uku da kai shi ne ne nabi sallallahu alaihi wasallam na ai ka ga shi ta ce in halin nabi sallallahu alaihi wasallam jira min al-qas yadu abu babu mana'ib annan wasan suna ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam nonon awakin suna zaci ana kasar nonon su ana kawo mu da Allah sallallahu alaihi wasallam da iyali sai na rasulullahi ya zabi rayuwar zuhudu rayuwar rashi a zahiri saboda ya nuwa kafin talakawa wanda ta yi na kawai kuma sanar da ne kuma da kuma kuma da shi wanda ke da kuma wanda ya yi da aika da Allah Allah ya ba su wannan rayuwa a dan haka ya zauna cikin irin wannan rayuwan na na na tabbacin na tamarraki a zahiri kuma abu na farko ke na biyu kuma sallallahu alaihi wa sallam duk abin da sai za su yi hidima ya yi hidima sallallahu alaihi wa sallam da Allah koya mana kada shi gaba ya dauka in an yi ma na shi dan haka ana kawo abu kwarai da gaske amma da an kawo da an rabar wa mabukata da sauran al'umma musulmi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana ƙarfi duk abin da ke gidan shi ke zai a gidan da sallallahu alaihi wa sallam ana zuwa da zuciya mai yawa a ƙarfi shi a gidan ba komai da amma yana da rabo cikin sunni wa alamu anna min wa anna lillahi sallallahu da rabo cikin wannan yana da amalin sa mutum sallallahu alaihi kaga a kuma ba cikin kyautatawa da jami'in da Allah ya sallam mun da suna da duk abin da suka mallaka ma da Allah kira su sai kai ma su yana san abu mun fada a baya abu da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kidalan mun tare hada abu kan hada ankari ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ne kawai yace ka san su hawa ne su zai karuwan su da ya da idan Allah mun kike da yake da kuma cikin ذكرت استقرت من قومه وبنت المال بجنازه من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa shi da abokin sun ce shi mun sayar da shi ne ko ya yi da shi ba da nuna shi da shi ba da an kusa da ya ne mun shi da ba kafin an kara sai ga ya sami riban miliyan goma sha hudu ne yawa sai shi kuma ba da niyan sai sura sai aika da cikin wani gari yake a gina masallaci sai kuma sai ba da wannan cikin na hijira sai ba a gina masallaci sai kuma kada a masallaci ana gina da cikin cikin kowa da yana da kyau wannan cikin kar a bar shi a gani shirye shi a yi wani abu da shi kuma na hadamatin mutane ne misali mara lafiya a asibiti sai a je da ajiya musu kuɗin magani ko ko yara a makaranta an kore su makaranta suna zaune ba karatu sai a duk a biya musu kuɗin makaranta su gaba da karatu wani abu da yake hidima ne islamiyya ko an banku ba hanya sai ka je ka tafi hanya ko ne ko makamantan wannan amma masallaci ya karkata da ayyuka da kuɗi wanda yake da kuma ba na ce Allah ba zai karɓa ba ne ina magana a ba abin da yake dacewa ba kenan a cikin masallaci sun sani malamai sun fi a kan kuɗi ne mai jaka gaskiya ne da kasa haramun ya amfani da idan saba bulan yin bulan masallaci za ka bulan gidanka da kowane ruwa amma ba za ka yi bulan masallaci da ruwa mai da kasa saboda girman masallaci inda ne kasa zai haɗu da kefe ba za a sa a generation da za a tada a masallaci ko da kuma na yi siyasa to ba kuma na siyasa kai siyasa asalin dai shi ne ba za a sa inda ce najasa ce haɗu da kananzir to ba za a sa shi a cikin man da za a kunna a masallaci ba to shi ne shi wannan saboda hayakinsa na najasa yana tashi shi ne da dalili shi da wannan kare bai da hayaki na dalili Allahu akbar dan matar aure ta kuka ruwa amma akwai aure ai dadin ce Allah ya sa take hadisa kafin mun ji ayi ka dabba bayan karatun Qur'ani da manufar neman biyan bukata ka zama shirka zuwa ne kun san yanka wa wani wani dinki ko wani wani ƙafi ko makamancin wannan amma malam kun bar shi yi yana cikin gona ne saboda haka shi zo da bukata ya ce za a yi addu'a amma kuma a kawo rago a yanka yi malam kuma in kawo ina ma ina ya bi ijtihadi da Imam Ali bin Walid ne ko da ya bada karatun Fatiha yake amma dai an bada awaki goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ma abadi ta ga wannan wani abu da bane illa dai sharɗin da wasu abubuwa da sauran su ne suna yin dabara ne kamar suna san wani abu irin inda Khalid bin Walid amma ba wai sai dai idan an yi shi kuma da matsayi wato amai shi kurba zuwa kurba zuwa ga wani abu to ko wani ne wanda ke kusan da Allah ba ko da Allah ya dan shi Allah ne na ta ne mun sai addu'a da ni ke so amma mun karanta kaza da kaza ai ma mun ba su iya bane yawanci asalin wannan abubuwan sun samu asali ne lokacin da ake zuwa galiban za su samu jini sai ya fara da Qur'ani yake da ilimi ya san addu'o'in da ake yi na dubban salawat ko haka yake da sallah zai riga musu ce kaza kaza ce kaza sai kaza saboda yawancin su ilmiyai ne shi kuma a cikin wuce ya zama kana al'ada amma shi da zai samu asali daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake akwai bako a cikin ku suka ce babu yake ce lafiya da Allah tare da shi ko ya واحد hannunsa a karɓi bakin banki don a saka hannun jari da halatta sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين وسلام على